Pradžios knyga 23 skyrius. Sara gyveno 127 metus. Ji mirė Kirjat Arboje, tai yra Hebrone, Kanano krašte. Ir Abromas atėjo Saros apraudoti ir apverkti. Abromas paliko mirusėje ir kalbėjo Heto vaikams Aš esu ateivis ir svečias tarp jūsų. Duokite man nuosavybėn žemės kapui, palaidoti mirusiąją. Heto vaikai atsakė Abromui, paklausyk mūsų viešpatie, tu esi Dievo kunigaikštis tarp mūsų, laidok savo mirusiąją geriausiame mūsų kape. Ne vienas iš mūsų tau neatsakys kapo, kad galėtum palaidoti mirusiąją. Abromas atsistojęs nusilenkė hetitams, to krašto žmonėms, ir toliau kalbėjo. Jei sutinkate, kad palaidočiau savo mirusiąją, tai paklausykite manęs ir prašykite už mane Efroną, Coharo sūnų, kad jis man parduotų Machpelos olą, kuri jam priklauso ir yra jo lauko gale už tiek, kiek ji verta. Jis man ją te parduoda nuosavybėn kapinėms. Tuo metu Efronas sėdėjo tarp Heto vaikų. Hetitas Efronas, girdint Hetitams, atėjusiems prie miesto vartų, kalbėjo. Ne, mano viešpatie, paklausyk manęs. Žemę aš tau dovanoju ir olą, kuri yra joje savo tautiečių akise aš tau ją dovanoju. Laidok savo mirusiąją. Abromas nusilenkė to krašto žmonėms ir jiems girdint, kalbėjo Efronui. Malonėk paklausyti manęs, aš duosiu tau pinigus už lauką. Paimk juos iš manęs, kad galėčiau ten palaidoti savo mirusiąją. Efronas atsakė Abraomui Paklausyk manęs, viešpatie, ta žemės klypas vertas keturių šimtų šekelio sidabro. Ką tai reiškia man ar tau? Palaidok savo mirusėje. Abromas sutiko su Efronu. Pirklių naudojimais pinigais jis atsvėrė Efronui keturis šimtus šekelių sidabro, kurį šis, hetitams girdint, minėjo. Taip, Efronos klypas su Ola, kuri buvo Machpeloje, ties Mamre. Visi medžiai laukia, kurie augo aplinkui, tapo Abromo nuosavybę, matant hetitams, kurie ten buvo. Abromas palaidojo savo žmoną Sarą Machpelos lauko oloje, esančio ties Mamre, Hebrone, Kanano šalyje. Taip, sklypas ir ola, kuri buvo jame, iš hetitų perėjo Abromo nuosavybėn kapinėms.